wszystkie nasze pytania i nasze potrzeby, właściwie wszystko, czego człowiek potrzebuje w swoim życiu, ale też i w wieczności ostatecznie znajduje swoje spełnienie w Chrystusie. Jeśli pamiętamy ostatni temat, który był tutaj właśnie przez e, Pana Hera e, prezentowany, to był Bóg tak, ale po co Jezus? Czy Bóg owszem, ale po co Jezus? To jest coś, co e, jest dosyć popularne, że wiele osób y, ogólnie rzecz biorąc wierzy w to, że jakiś Bóg gdzieś istnieje, ale Jezus to brzmi jak wyzwanie. Y, I mieliśmy też odpowiedź, y, dlaczego ten Jezus jest tak ważny, że właśnie Jezus jest tym, który przyszedł od Boga i powiedział nam to, co Bóg miał do powiedzenia. Jezus jest drogą do Boga. Nie ma innej drogi. Dzisiejszy temat także widzimy dotykał mm, poważnej sprawy, czyli pewnych fałszywych ruchów religijnych, które zadomowiły się w tym świecie. Mm, I znowu znajdujemy odpowiedź, jaka jest. Tą odpowiedzią jest Jezus. Jezus Chrystus daje wyjście z labiryntu zła. Jest taka e, pieśń nawet. E, myślę, że kiedy zakończy się ta prezentacja, to nie będziemy mieć żadnej wątpliwości, gdzie szukać prawdy, i że to jest możliwe, żeby ją znaleźć y, i także, że nasze serca mogą znaleźć pokój właśnie w Chrystusie, bo On jest tym pokojem danym od Boga. Y, myślę, że y, w ciągu tej godzinki będziemy mieli to przed naszymi oczyma jasno przedstawione, że w tym gąszczu nauk, słów czy religii, jest ta, nazwijmy taka złota nić, złota nić od Boga. E, to znaczy, że przez wiarę każdy człowiek może nawiązać relację właśnie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Dajmy głos naszemu gościowi. Dobry wieczór. I'm very happy to stay with you here tonight. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z wami być. We want to think about uh, danger of sects and cults. What can we do? Chcielibyśmy pomyśleć dzisiaj o niebezpieczeństwach sekt i co możemy z tym zrobić. First of all, have some organization uh, inform, information. Na początku chciałbym podać parę informacji takich organizacyjnych. I don't like to, uh, to lead to a special group or sect tonight. Nie chciałbym dzisiaj nikogo e, natrabywać do żadnej grupy ani do żadnej sekty. I don't like to lead to special church or church opinion. Nie chcę nikogo przyciągnąć do, do żadnego kościoła albo do jakiejś opinii kościelnej. I have only one book here. Jest tylko jedna księga. And I've really found that this book changed my life. I ta księga rzeczywiście zmieniła moje życie. So I want to show you something about this book. chciałbym wam coś pokazać na temat tej księgi. Old stories of more than thousands of years. Jakieś stare historie sprzed tysięcy lat. But they are still speaking in our times today. Tam się znajdują, ale one wciąż przemawiają do nas w dzisiejszych czasach. Why we speak about the danger of sects and cults? Dlaczego w ogóle mówimy o tym niebezpieczeństwie sekt i kultów? Widzimy na kolejnym obrazku czy zdjęciu. Sometimes sects and cults have a destroying influence in our lives. Niekiedy sekty i kulty mają e, bardzo mm, niszczące działanie w naszym życiu. And I'm aware of that. Ja jestem tego świadomy. And we know that there are a lot of problems today that people believe everything. I wiemy, że jest dzisiaj jest taki problem, że ludzie wierzą we wszystko. No, what we have to believe is the truth. Ale to, co my musimy wierzyć, to jest prawda. The truth what set us free. Bo prawda nas wysprowadza, czy uwalnia. And now you find that many people come and say, I have the truth. Ale zauważacie, że wiele ludzi przychodzi i mówi, ja mam tę prawdę. I cannot say I have the truth. Ja sam nie mogę powiedzieć, że ja mam prawdę. I can only say I know one who said I am the truth ale mogę powiedzieć, że znam tego jednego, który powiedział, ja jestem prawdą. And that is so important that we know that. I to jest bardzo ważne, abyśmy to wiedzieli. We hear of cults like that. Słyszymy o kultach takich jak te, who lead to through, uh, suicide. które prowadzą do samobójstw. And you ask, what happened there? I może pytacie się, co się tam dzieje. Sometimes you find that people believe very easy everything, every stupid thing. Mm, zauważamy, że ludzie często wierzą we wszystko, w kartę na najgłupszą rzecz. Did you read your horoscope today? Czy czytaliście dzisiaj wasz horoskop? We believe many things. Wierzymy, ludzie wierzą w wiele rzeczy. With no real background. Które nie mają żadnych podstaw. Why I believe the Bible, I will show you today and tonight. Na podstawie Biblii dzisiaj chcę wam pokazać. Because it is so important to know what is religion. Musimy wiedzieć, co to jest religia. We have to ask ourselves, where, where comes it, from where comes that? Musimy się zapytać, skąd to pochodzi. Skąd? And we have to ask, why is religion there? I musimy się zapytać, dlaczego w ogóle jest, czy istnieje religia. Why is that? Dlaczego that, tak jest? That we are religious. Że jesteśmy religijni. Uh, during the times of uh, the, the um, the iron curtain of uh, Eisenhower. E, w czasach żelaznej kurtyny People were very proud to say there is no God. ludzie bardzo dumnie mówili, że nie ma Boga. But until now there is a question about God and about religion and about faith. Ale aż do dnia dzisiejszego powstają pytania na temat wiary, na temat Boga. In every culture. W każdej kulturze. We have to realize that religion is really dangerous. Musimy wiedzieć to, że religia jest bardzo niebezpieczna. And then we have to ask ourselves, can I have help? I musimy się zapytać, czy jest pomoc? Where is the truth found? Gdzie możemy znaleźć prawdę? In Poland you have it a little bit easier. W Polsce by macie trochę łatwiej. Only big church. Jest wielki kościół. That's very easy. To jest bardzo proste. In, in Germany, we come, I come from Berlin. W Niemczech ja pochodzę z Berlina. And we have about 800 and 1000 different times of churches. Mamy tam 800 do 1000 różnych kościołów. And maybe tomorrow is 1001. A może jutro będzie już 1001. Because someone found a new idea and they will follow him. Bo być może ktoś sobie wymyśli jakiś nową, nowy pomysł i ludzie będą za nim iść. They are cults have nothing to do with church. We will see that later. Są kulty, które nie mają nic wspólnego z kościołem, będziemy to później widzieć. They are religions. Są religie. And also the religions come to our country. I również religie wchodzą do naszych krajów. And some people have a lot of fear about that. I takie są religie i ludzie boją się tych religii. The, the question is what kind of message they bring to us. Powstaje pytanie, jaką, jakie oni przesłanie przynoszą. A lot of you will heard about the Jehovah Witness. Wielu z was na pewno słyszało o świadkach Jehowy. the, greatest danger for the Catholic Church. Jest to największe zagrożenie dla Kościoła katolickiego. The majority will say, I'm Catholic, that's enough for me. Wielu, wielu ludzi powie, jestem katolikiem, to mi wystarczy. And then, then people come with this book in their hands. I wtedy przychodzą ludzie z Biblią w ręku. In their translation it's a little bit changed. Ich tłumaczenie jest trochę zmienione. And they will say, I will tell you about something about God. I mówią, ja ci coś opowiem o Bogu. And if you don't know the truth, jeśli wy nie znacie prawdy, and you have some problems in your life, i macie w życiu jakieś problemy, you will follow them. To pójdziecie za nimi. We have a lot of people in the Western world who came from America. Mamy na zachodzie wielu ludzi, którzy pochodzą z Ameryki. Called Mormons. Nazywają się Mormoni. 150 years ago, a man in America 150 lat temu pewien człowiek w Ameryce he told to the people on powiedział ludziom, that an angel appeared to him. że objawił mu się anioł. And he showed him a wonderful uh, golden book. I pokazał mu piękną złotą księgę. From God. Od Boga. And he should write it down. I on miał tam co zapisać. That, that is the story of the people of God in America. Czy spisać tę księgę. I to jest y, historia ludu Bożego w Ameryce. It is called the Book of Mormon. Nazywa się to Księgą Mormona. And you have to believe really. And one, one state in America all belongs to these people. I nawet jest jeden stan w Ameryce, który w całości należy do tych ludzi. That's Utah. To jest Utah. With the capital of Salt Lake City. Z, ze stolicą Salt Lake City. And when you speak with these people, jeśli porozmawiacie, porozmawiacie z tymi ludźmi, they are very kind. Oni są bardzo uprzejmi. But they have no peace in their hearts. Ale oni sami nie mają pokoju w swoim sercu. and they come to you with the Bible, I też przychodzą do nas z Bibliami and then they tell you, but something is missing for you. i mówią, coś brakuje w Twoim życiu. And that is I have for you, I ja mam coś dla and that is the Book of Mormon. To jest Księga Mormona. I can show you that nothing is missing. Mogę Ci pokazać, że w tej księdze niczego nie brakuje. We have a lot of problems today now with the Protestant church. Mamy też dzisiaj wiele problemów z kościołem protestanckim. I, I'd like to, to uh, make some announcement in the newspaper. Jeśli chcę podać jakieś ogłoszenie w y, gazecie. About the way to God. O drodze do Boga. And I like to give gifts for the people to give the free Bible. I chciałbym e, ludziom podarować darmowe Biblię. Maybe we have a free copy of the New Testament here. Być może mamy tu jakieś y, kopie. Not yet, but it is possible. Jeszcze nie, ale jest to możliwe. And uh, one day I, I've got a letter from the, a man from the Protestant church. Pewnego dnia dostałem list od pewnego człowieka z kościoła protestanckiego. Secretary for sects and cults. Jakiegoś sekretarza sekt i kultów. And he asked me about uh, what, what church background do you have? i spytał mnie, jakie ty masz, y, jaka jest twoja przeszłość, w jakim kościele jesteś. I did not tell him what church background I have, Nie powiedziałem mu nic o żadnym kościele, but only verses from the Bible, ale tylko same wersety z Biblii. which were the reason that I put this announcement in the newspaper. Uh, that was reason why, uh, Grund, warum ich die Anzeige geschaltet habe. To był powód, dlaczego ja dałem to ogłoszenie do gazety. That people should know the way to God. aby ludzie znali drogę do Boga. And then I told him, do you know that something is also wrong in the Protestant church? I powiedziałem temu człowiekowi, czy wiesz, że też jest coś niewłaściwego w kościele protestanckim? And he told me yes. On powiedział tak. And he said, one example. God, I, I told him examples. God is a woman. Did, did you know that? I podałem mu przykłady. Bóg jest kobietą. Czy wiedziałeś o tym? One of the female bishops say that. Pewna jakaś y Kobieta biskup tak powiedziała. Is God a woman or a man? Czy Bóg jest kobietą czy mężczyzną? What, what a crazy idea. Cóż to za szalony pomysł. You can do believe everything in the church. w kościele można wierzyć we wszystko. Protestant church today. Protestanckim kościele. The grave of Jesus wasn't empty. Mm, niektórzy mówią, e, grób Pana Jezusa nie był pusty. A professor for Protestant theology had found that jakiś y, profesor teologii protestanckiej to wymyślił. And in every place, in the, in the newspaper and in the news and in the, in the TV, you could, you could see him. I wszędzie w gazetach, w telewizji mogliście go zobaczyć. And we made an question for this man. From where do you know that? I kiedy się go zapytało, skąd ty to wiesz? He had no reason to say that, because we have ancient witnesses that the, that the grave of Jesus was empty. Tak, e, powiedzieliśmy mu, że on, on mu powiedział, że nie ma żadnej podstawy, żeby tak twierdził, ponieważ znamy w przeszłości, są świadkowie, którzy widzieli, że grób Pana Jezusa był pusty. So, these are all belongs to a, a so-called field of uh, Christianity. To wszystko należy do tak zwanego pola chrześcijaństwa. If you are a Christian, you will say Jehovah Witness are sects. Jeśli jesteś chrześcijaninem, powiesz, że świadkowie Jehowy to sekta. They have a special idea of a special form of faith. Mają pewną specjalne, specjalne wyobrażenie o specjalnej formie wiary. I could tell a lot of things uh, because we spoke a lot of uh, month with people like them. Można by wiele mówić na ten temat, bo rozmawialiśmy też z wieloma takimi osobami. The Mormons in the, in the eyes of Christians are sects. Mormoni w oczach chrześcijan to też sekta. And now it depends on what stand I have, which church background I am. I teraz pytanie jest takie, gdzie ja należę, jakie jest moje, moja przeszłość w kościele. If, if I am a good Catholic, jeśli jestem dobrym katolikiem, each Protestant is for me a sectarian. Każdy e, protestant jest dla mnie e, sekciarzem. Especially that this man, uh, Luther. Szczególnie ten człowiek Luther. If I am a Protestant, jeśli jestem protestantem, each free churcher is a sectarian. Każdy the free church uh, wolny, niezależny, jakiś wolny, niezależny kościół jest dla mnie sektą. And now it depends what church background I am, Teraz pytanie, jakie, what, gdzie ja what, należę? what glasses I have on my eyes. Jakie okulary ja mam założone? Then we have more kinds of uh, uh, groups are not Christian, but they have a much influence in Christianity. Są też inne grupy, które nie są w chrześcijaństwie, ale mają wielki wpływ na chrześcijaństwo. Today, more and more people know about Islam. What is it? Coraz więcej ludzi dzisiaj dowiaduje się o islamie. Co to jest? And more and more people come from foreign country. I coraz więcej ludzi przybywa z obcych krajów. Maybe not today in Grabów. Może nie ma tego problemu teraz w Grabowie. But we have uh, a lot of people coming from Turkey and from Arabia. My w Niemczech mamy wiele ludzi, którzy przychodzą z and Arabii czy z Turcji. And these people speak of a God. I ci ludzie mówią o Bogu. Who is not the God of the Bible który nie jest Bogiem z Biblii. What is that? Co to jest? What do they believe? W co oni wierzą? Most of them believe that if you are a Christian, only by name. Wielu z nich wierzy, że jesteś chrześcijaninem, nawet tylko z nazwy. It's a reason for me to kill you. To jest dla nich powód, żeby ciebie zabić. We visited people in Turkey and also in uh, Arabic countries. Odwiedzaliśmy ludzi w Turcji czy w krajach arabskich. And there you can find how horrible it is if you are a Christian. I tam możesz się dowiedzieć, jak to straszną rzeczą jest tam być chrześcijaninem. And to live in countries like that. I żyć w kraju takim jak tamten. And there was also in the about 7th century a man like Muhammad. E, w VII wieku około był człowiek, który się nazywał Mohamed. And he had an impression that the angel spoke to him. I jemu wydawało się, że mówił do niego anioł. And uh, a very long story, it's not time for that. To jest bardzo długa historia, nie jest teraz na to czas. But more and more this angel spoke to him as he thought. Ale ten anioł mówił do niego. And then he couldn't himself, he couldn't read, so someone wrote it down. Ale on sam nie potrafił y, write. Uh, he couldn't write, uh, sorry, write and read also. On nie potrafił ani pisać, ani czytać, więc ktoś to za niego spisał. And He wrote the Quran. He brought the Quran to the people. Zapisał czy przyniósł ludziom Koran. There are some passages like Jesus didn't die. On the cross. He didn't die. Są tam takie fragmenty, które mówią, że Chrystus nie umarł na krzyżu. And God is not three. I mówią też, że Bóg nie jest trójcy. And that, that are sentences in this book called Quran. I są takie właśnie zdania w tej księdze Koran. We have Hinduism. Hinduism would be days and years to declare what is Hinduism. Jest jeszcze hinduizm i to też by bardzo długi czas zajął, żeby wytłumaczyć, co to jest. The Indians had for every purpose God, a Godhead. W Indiach do, dla każdej rzeczy istnieje Bóg. What is Buddhism? Co to jest buddyzm? There can be young man to his teacher and asked his teacher, teacher, can you say me, what is Buddhism? Mm. przyszedł pewien człowiek do nauczyciela i się spytał, nauczycielu, możesz mi powiedzieć, czym jest buddyzm? And it was he was silent. No I, answer. I milczał ten nauczyciel. And the same day he asked later, teacher, I have this question, what is Buddhism? Parę dni później, nauczycielu, czym jest buddyzm? No answer. brak odpowiedzi. And also in the afternoon he asked again, teacher, please, can you tell me what is Buddhism? Jeszcze później tego dnia pytał się nauczycielu, czym jest buddyzm? No answer. Nie było odpowiedzi. And in the uh, late evening, once again he tried to, oh, I will ask him again. Późnym wieczorem jeszcze raz spróbował. Teacher, can you say me what is Buddhism? Nauczycielu, możesz mi powiedzieć, czym jest buddyzm? And he was very angry. I wtedy nauczyciel bardzo się zezłościł. My dear friend. Three times I told you what it is. You did not understand it? Drogi przyjacielu, trzy razy już Ci powiedziałem, czym jest buddyzm, a Ty dalej nie rozumiesz? That's Buddhism. Tym jest buddyzm. And so we could go on the whole night to think about religions and cults and so on. wymieniać tutaj całą noc różne religie i sekty. But we have not really understand why we have why we are so fearful. a dalej byśmy nie zrozumieli, dlaczego tak się obawiamy. About some years ago, Kilka lat temu, uh, two years, three years ago, około trzech lat temu, Frau Merkel had the idea. y, pani Merkel miała taki pomysł. Oh, you are, you are all invited to come to Germany, Jesteście wszyscy zaproszeni, żeby przybyć do Niemiec. and millions came. I miliony przybyły. And what she didn't know was A to, czego ona nie wiedziała, from where these people came. To jest skąd ci ludzie Did they really come from Syria? Czy oni rzeczywiście pochodzą ze Syrii? Where did you come? Skąd oni są? We had a, uh, uh, a comrade, I can say it's a, a Christian, as a teacher in Afghanistan. Mamy pewnego przyjaciela chrześcijanina, który jest nauczycielem w Afganistanie. At that time, he, he uh, sent me an email, Jednego, pewnego razu on wysłał mi e-maila and in this email he said, You cannot believe what is behind my office. I on powiedział w tym mailu, nie uwierzysz, co jest za moim biurem. Thousands of passports from Afghan people. Tysiące paszportów ludzi z Afganistanu. How often I heard the words from these people, thank you, Miss Merkel. Jak, jakże często słyszę słowa od tych ludzi, dziękujemy Pani Merkel. They went to Germany and to the Western world. Oni przybyli do Niemiec i do zachodniego świata. And they wait for asylum i czekają na azyl. And they brought a lot of problems also. Oni też przynieśli wiele problemów. Because they brought their religion. Ponieważ przy, przywieźli swoją religię. Their kind of thinking about God. Ich sposób myślenia o Bogu. And about the situation of how is a woman like. I też wyobrażenia, kim jest kobieta dla nich. What is a man worth for? What the man? Was ist der Wert überhaupt? Der Wert von einem Menschen? Jaki, jaka w ogóle jest wartość człowieka? So, and the people in Brussels had to, uh, to uh, decide the situation because the Germans could not take it all. Więc ci ludzie w Brukseli teraz musieli zdecydować, co zrobić, bo Niemcy nie mogli wszystkich przyjąć. And they asked the Polish people, would they accept them? Zapytali Polaków, czy ich przyjmiecie. And what the answer? No. Jaka była odpowiedź? Wiecie? answer? Nie. Nie. Yeah. And also the, some others also, the, the Austrian Uh, especially uh, uh, Hungary and some others. Yeah, Kilka, kilka innych krajów, The situation is that there are people, some are really have needs. You have to help them. That's right. Są tam ludzie, którzy naprawdę mają problemy i trzeba im pomóc. But some came with very wrong ideas and uh, habits and they only came for for luxury and money. Ale wielu ludzi też, którzy przybyli tutaj, mieli bardzo złe pomysły i tylko tutaj przyjechali dla pieniędzy, dla luksusów. And Brussels decided to do that and to do this. I Bruksela zdecydowała, zrobimy to i zrobimy tamto. And the people became more and more fear. I ludzie coraz bardziej się bali. What do they bring? Co oni przyniosą? In that time, Frau Merkel said a very interesting thing. W tamtym czasie pani Merkel powiedziała bardzo interesującą rzecz. These people come with a very strange religion. Ci ludzie przynoszą bardzo dziwną religię. That there is a God who hates the people. Że jest Bóg, który nienawidzi ludzi. And if you are only a Christian by name, Catholic or Protestant. Jeśli jesteś chrześcijaninem, nawet tylko z nazwy. If you do not subject under Allah, jeśli nie poddasz się pod Allaha, you are a child of death. To jesteś dzieckiem śmierci. And in countries like Afghanistan, like Syria, they act according to that. I w krajach takich jak Afganistan czy jak Syria, oni działają, oni czynią rzeczywiście te rzeczy. I remember speaking with people like them. Rozmawiałem z ludźmi takimi jak oni. In Berlin. W Berlinie. Well, the man who said to my friend, Pewien człowiek powiedział do mojego przyjaciela. If you would stay with me tonight in Egypt. Jeśli dzisiaj zostałbyś ze mną w Egipcie, you would be a dead man. Byłbyś martwy. The only crime was a jedyną rzeczą, którą ten człowiek zrobił, my friend spoke to him about Jesus. To mój przyjaciel mu powiedział o Panu Jezusie. But not the Jesus of Quran, but the Jesus of this book. Ale nie o Jezusie z Koranu, tylko o Jezusie z tej księgi. And that is what Christians in these countries suffer for centuries. I takie rzeczy właśnie ludzie cierpią przez wieki w tych krajach. Until now. Aż do dzisiaj. Is there help? Czy jest jakaś pomoc? You know, if you know the uh, the the, the das Wesen des, uh, äh, wenn du das Wesen der Religion fragst, dann kommst du, wo kommt das eigentlich her? Jeśli zbadamy teraz, jak te religie działają zasady, to się zastanawiamy, skąd to w ogóle pochodzi. you have to remember that when people say, come in, my friend, um, witamy, witamy, proszę. Witamy, zapraszamy do środka. When people tell you uh, about their religion, Czyli ludzie opowiadają wam o swojej religii. so interesting to hear about uh, what, what, do, what do they think about God. Jest bardzo interesującą rzeczą posłuchać, co oni myślą o Bogu. And especially in Islam, you have a, a kind of God. Szczególnie w islamie, w islamie jest takie pojęcie o Bogu, very far away który jest bardzo daleko and had nothing to do with the God of the Bible. i on nie ma nic wspólnego z Bogiem w Biblii. In Quran it is exactly written in, in Surah 4, God has no son. In, in Surah 4 in Quran is written, God has no son. W którejś części Koranu jest napisane wyraźnie, że Bóg nie ma syna. And then there comes a man like Muhammad i jest taki człowiek Muhammad. And tells you uh, the, the uh, angel Jibril spoke to me. Który twierdzi, że e, anioł Gabriel mówił do niego. If you know this book. Jeśli znasz tę księgę. Or you remember this prophet Mr. Uh, Joseph Smith in America, also a prophet uh, an angel spoke to him. Albo był też taki prorok e, Joseph Smith w Ameryce, który twierdził, że anioł do niego mówił. You would know that from Galatians chapter 1 There's one verse, very interesting. Ale w Galacjan 1 znajdujemy bardzo e, ważny wiersz. If an angel or any human being would bring another gospel that I, what I brought to you, says Paul the apostle, maybe he tak. may be cursed. Paweł tam mówi, jeśli nawet sam anioł z nieba przychodzi i zwiastuje wam Ewangelię inną niż ja wam podałem, niech będzie przeklęty. So we know why why have we why have we fears about that? Dlaczego mamy obawy? And it is so important to realize why not trust in the God of the Bible? Um, that when we have fears about what is coming, then it is so important that we know that we could trust in the God of the Bible. Jeśli mamy obawy, to jest to teraz bardzo ważną rzeczą, abyśmy wiedzieli, że możemy ufać Bogu, który jest opisany nam w Biblii. Then we have to see verses from the Bible, what is it? Galatians, oh, that was, to jest właśnie ten wiersz, którym tak. przed chwilą mówiliśmy. That's, that's very easy. To jest bardzo proste. So, one question is, where comes, um, no, andere Frage mal, die älteste Erfindung? Najstarszy, najstarszy wynalazek. What do you think about? Was ist die älteste, die älteste Erfindung? Jak myślicie, co jest najstarszym wynalazkiem czy znaleziskiem? Please, everybody can say something. Każdy może coś powiedzieć. Czekam na propozycję, jakie jest najstarsze znalezisko. Koło. Circle? That's a good. Koło, A circle is good. The oldest, you understand. The human mind is always uh, willing to, to look for something new. Ale jeszcze coś starszego. Until now. They have a computer now. Ludzki umysł cały czas coś 20 years ago, impossible. chce coś wynajdywać, coś nowego. No? 40 years ago, this one, impossible. Nobody knew that. What is the biggest Gustav Jakie jest największe, największy wynalazek czy odkrycie? Guck wenn die hier das uh, dieses Rad. Na ten e, czerwony, czerwony sure. One of the oldest ones. To jest co, jedna z najstarszych rzeczy. It makes life very much easier. Ona bardzo ułatwia życie ta rzecz. On the right you know what it is. poprawej rzeczy, po prawej stronie wiecie co to jest? That is for wine press. To jest y, prasa winna. So man wanted to have a, a, a funny life. Człowiek chciał mieć weselsze życie. You know in the, these little ones, flute, flute. Te flety tutaj na dole też yeah. znacie. He started very early to make music, make our life music, człowiek bardzo wcześnie zaczął czynić życie muzykalne. And it's very interesting that we know how late it is. We have to meet at 6 o'clock in the night because in Grabów there's a gospel meeting. Bardzo ważną rzeczą też jest, żebyśmy wiedzieli, jak, która jest godzina, bo na przykład o 6 jest spotkanie With the old sun watch. Tutaj widzimy stary zegar słoneczny. It's very interesting. But what man has in his mind. Bardzo interesującą rzeczą jest, co człowiek But potrafi wynaleźć. Not the oldest one. The oldest one is not. It's not the oldest one. Ale tu nie ma najstarszego wynalazku. You can realize what is the oldest, what is das älteste, die älteste Erfindung. Ale co jest tym najstarszym wynalazkiem? I can tell you. Mogę wam powiedzieć. That is what men have to come in contact with God. To jest y, to, że but man has in his heart to come in contact with God. The oldest, uh, Athenaum, Athenaum, uh, Jakieś naj, najstarsze odkrycie to jest to, że człowiek chce w jakiś sposób wejść w kontakt z Bogiem. We have in our hearts a longing for eternity. W naszych sercach mamy pragnienie wieczności. And we ask, where do you come, where we come from? Zastanawiamy się skąd pochodzimy. We have questions about the eternal one. Mamy pytania co do wieczności. And you can see that in every in every country where you go. I możemy widzieć, że do każdego kraju, dokąd pojedziemy. I met many years ago a chief from the Indians. Wiele lat temu spotkałem jakiegoś szefa z Indii. He became a Christian. Który został chrześcijaninem. Because he found that Jesus Christ is a wonderful savior. Ponieważ on e, dowiedział się, że Pan Jezus jest wspaniałym zbawicielem. So the oldest I don't know in English. A więc najstarszym odkryciem. You can read, please, the old story. Yes, please. Przeczytamy tę historię. Dawno, dawno temu. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyhał krzew. Kusiciele, czy Ty masz nad nim panować? Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. Gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat mój Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł, cóżeś to, cóżeś to uczynił? Second part as well. Uh, second part as well, yes. Klątwa Kaina. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła płaszcze swoją, aby przyjąć z ręki Twojej krew brata Twego. Gdy będziesz uprawiał pole, nie da Ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy Kain do Pana. Zbyt wielka jest moja wina, że można mnie odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną poniesie, pomstę poniesie. Położył też Pan na, Pan na Kaina znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odrzekł Pan, odszedł Pan sprzed Odszedł Kain przed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Lot na wschód od Edenu. This story is a very old story. Ta historia jest bardzo stałą historią. Brings us back to the, uh, the, the very beginning of manhood. Która przenosi nas na sam początek człowieczeństwa. And uh, we see the situation. Maybe you don't know, believe that the story of Adam and Eve. Być może ktoś tutaj nie wierzy w historię Adama i Ewy. One thing you have to believe. Ale w jedną rzecz musicie uwierzyć. I prefer for myself to believe in the living God who created man. Ja sam wolę wierzyć w Boga, żywego Boga, który stworzył ziemię i niebo. But this story from Adam and Eve shows us ta historia Adama i Ewy nam pokazuje how the fellowship with God was destroyed. Jak została zniszczona społeczność między człowiekiem a Bogiem. Człowiekiem a Bogiem. Only a small piece of disobedience. Tylko małe nieposłuszeństwo only a small little fruit. Tylko jeden, mały owoc. And they realized they were naked. I e, zdali sobie sprawę, że są nadzy. And they had to leave the Garden of Eden. Musieli opuścić ogród Then they had children. Potem mieli dzieci. And the first two are mentioned in the Bible. I pierwszych dwóch jest wspomnianych w Biblii. Adam, uh, Abel and Cain. Abel Cain. And they had to realize also, maybe from the story, they told them, uh, their parents, how this story was in Eden. I oni być może słyszeli od rodziców tą historię e, z Edenu i zdali sobie sprawę. And they told them of their disobedience. Gdy słyszeli, gdy rodzice mówili im o swoim nieposłuszeństwie. That they were naked. Że byli nazy. And God had to kill an animal. I Bóg musiał zabić zwierzę. To give them uh, garments. Aby im dać tą skórę tych zwierząt. And they had to realize God wants uh, something to trust in him. I musieli sobie zdać tego sprawę, że Bóg chce czegoś od nich, aby mógł im ufać. That we can in contact with God only through offering. Że w kontakt z Bogiem możemy wejść tylko poprzez ofiarę. And both boys wanted to offer a, a e, sacrifice for God tych dwóch synów chciało przynieść jakąś ofiarę Bogu. The one offered from his own strength, from his own work. Jeden ofiarował ofiarę ze swojego wysiłku, ze swojej pracy. And the other one only offered an animal. A drugi ofiarował tylko zwierzę. And then we find the words of the Bible. Ale wtedy czytamy te wiersze z Biblii. God looked on the offering of Abel że Bóg spojrzał na ofiarę Abla. And not of the offering of Cain. A nie na ofiarę Kaina. Have we an unjust God? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? What is the difference between these people? Jaka była różnica między tymi ludźmi? Nearly the same. Prawie, że byli tacy sami. But his story is it always comes in once again and again and again in man's history. Ale ta historia cały czas na nowo powtarza się w ludzkiej historii. The one thinks about how can I please God. Chodzi o to, jak mogę przypodobać się Bogu. And the other one says, I go my own way to please God. A jedni mówią, ja chcę własnej drogi użyć, żeby Bogu się podobać. I go on my knees. Ja pójdę na kolana. Maybe to Gradov or Wieruszów or some other place. Może do Grabowa, do Wieruszowa albo na to, jakieś inne miejsce. To a special holy place to, to please God. Specjalne święte miejsce, aby tam przypodobać się Bogu. But the other one thinks about God, what do you think? Ale inni pytają, Boże, co, co, co Ty chcesz? How can I please you? Jak mogę się Tobie przypodobać? And you realize, like their, their parents also, I only can please God with an offering. I zdaję sobie sprawę, tak jak też ich, rodzice, jego rodzice wiedzieli, że tylko na podstawie ofiary ze zwierzęcia mamy Bogu się przypodobać. Every offering in the Old Testament Każda ofiara w Starym Testamencie is an example of an offering would come later. Thousands of years later. Jest przykładem na jedną ofiarę, która stała się tysiące lat później. One day God will send his son Pewnego dnia Bóg posłał swojego Syna. And he is called the Lamb of God. I on został nazwany Barankiem Bożym. As an offering for people like you and me. On był ofiarą dla ludzi takich jak ty i ja. Abel believed that. Abel w to uwierzył. And Cain didn't believe it. A Kain w to nie uwierzył. And there came a hate against his brother. i zapała nienawiścią do swojego brata. No reason. Bez powodu. No reason. Bez powodu. The, only, the, one, the only, this one, Abel, was a simple believer. Ten Abel to był prosty wierzący. He believed in that what God said. On uwierzył w to, co Bóg powiedział. God, you said in this word, so and so, we have to wait to go that way. Bóg powiedział w swoim słowie tak i tak, więc czynimy tak i tak. To believe in your offering, what you gave for us. Wierzyć ofiarę Boga, którą dał. Uh, Cain had no sense in his heart for that. A Cain nie miał takiego poczucia w swoim sercu. It doesn't matter to me. Tak mówił, to nie ma znaczenia. I have worked very hard, God. Look what is brought to you. Boże, ja bardzo ciężko pracowałem. Popatrz, co Ci przyniosłem. And his heart was angry. Jego God. serce było złe na Boga. Maybe tonight someone is angry about God. Może dzisiaj tutaj ktoś jest zły na Boga. We think how God would work in our lives. My sobie wyobrażamy, jak Bóg powinien działać w naszym życiu. But he doesn't do that. Ale on tak nie czyni. He is not the ample man God. I can take on my strengths and put him up and down. On nie jest taką marionetką, którą like możemy sterować tak jak my chcemy. Sin, the Bible, what the Bible calls it is what what destroys our relationship with God. The Bible calls sin. Biblia nazywa tą rzeczą, która niszczy naszą relację z Bogiem, grzechem. And this was sin in the life of Cain. I to był właśnie grzech, co stało się w życiu Kaina. When in his heart he was angry against his brother. Kiedy w swoim sercu był zły na swojego brata. And it's only little little fruit what starts in the heart. To może być bardzo mały, taki mały owoc, który what zaczyna leads, się w naszym sercu. What leads to awful murder against his brother co może doprowadzić do okropnego morderstwa przeciwko bratu? That's in our hearts. To się dzieje w naszym sercu. The Lord Jesus Christ says, Pan Jezus Chrystus mówi, if a man looks to a wife in lustful ways, jeśli człowiek popatrzy na kobietę w spożądliwy sposób, to już popełnił cudzołóstwo z nią w swoim sercu. And then he kills his brother. I wtedy Kain zabił swojego brata. first religious motivated murder in history. To jest pierwsze morderstwo na tle religijnym w, historii świata. And this one, you can see the whole years, years and years and centuries and centuries and centuries. I to możemy widzieć przez całe wieki i wieki. In the New Testament, we find a similar example. W Nowym Testamencie znajdujemy podobny przykład. Proszę. Przeczytamy tutaj znowu. Historia powtarza się. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety – jak mi tego arcykapłan jest świadkiem i cała Rada Starszych, od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia kary. You see, in New Testament there was a prophet called John the Baptist. Widzimy, w Nowym Testamencie był e, prorok, który nazywał się Jan Chrzciciel. When he saw Jesus going there in the way, kiedy on widział przychodzącego Pana Jezusa, he said, Oh look, that's the, the Lamb of God which takes away the sin of this world. on powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. And some followed Jesus. I niektórzy poszli za Panem Jezusem. And in the story going on, Historia toczy się dalej. Jesus was crucified Jezus został ukrzyżowany, and then he rose again from the dead. powstał z martwych. And many people believed in him. I wielu ludzi w niego uwierzyło. The first who believed in him were all Jews. Pierwsi ludzie, którzy w niego uwierzyli, to byli sami Żydzi. And there was a real radical Jew amongst the Jews. I był pewien bardzo radykalny Żyd. Who saw that? Który to widział. And he saw the problem and said, "Oh, there are so many people now who go the way of this sectarian." i zobaczył ten problem, że teraz jest tylu ludzi, którzy idą za jakąś sektą. He's, he thought in his heart the Christian way when we believe in Jesus would be a sectarian way. On w swoim sercu myślał, że to, że ludzie wierzą w Chrystusa, to jest chciarstwo. And he tried to kill these Christians. I próbował zabijać tych chrześcijan. And one of them, he was very happy that he was stoned. I kiedy jednego ukamienowano, on się bardzo cieszył z tego powodu. The, the first martyr in New Testament times. Pierwszy męczennik w czasach Starego you can, Testamentu. You can see that it doesn't matter where you come from. If you are from the first of the of the manhood, Cain, or when you go through the history, also when you go through a very highly educated man like Paul. Więc widzimy, że historia cały czas powtarza się, niezależnie czy bylibyśmy pierwszymi ludźmi, Kain i Abel, czy też później z Pawłem w czasach, w czasach Chrystusa. That everybody has a religious movement in his heart. Widzimy, że w sercu każdego rodzi się jakieś takie tak samo ludzie wykształceni, tak jak Paweł, to Widzimy, że każdy w swoim sercu ma coś z religii. And also when you say there is no God, nawet jeśli ktoś mówi, że nie ma Boga, then can you act according in that way that your, also your atheism becomes a religion. To może, może ten ktoś w taki sposób działać, że ten ateizm staje się jego religią. I remember many, many people when the, uh, the, the, the Iron Curtain fell down in East Germany. Pamiętam, że wielu ludzi, kiedy ta żelazna kurtyna opadła, and we spoke a lot of subjects from the Bible, man and wife and and uh, and what is sin and abortion is that good or, or many other play, many other things. I mówiło, rozmawiało się na temat wielu rzeczy z Biblii, o grzechu, o żonie i mężu i innych rzeczach. And they all told me that, that they didn't believe in any God. Wielu ludzi mówiło, że oni nie wierzą w żadnego Boga. Because without God we have our harvest. It was a slang, it was a, a proverb in, uh, in, Germany, in East Germany. Ponieważ było też takie powiedzenie w wschodnich Niemczech, że i bez Boga mamy swój plon. But you have to remember, when you say you don't believe in God, Ale kiedy mówisz, for example, the God of the Bible, że ty nie wierzysz w Boga, na przykład Boga w Biblii, then you make everything to a God. Then, then you make everything to a God. Wenn du sagst, es gibt. Ja? Ähm, äh, äh, wenn du sagst, es gibt keinen Gott, und, und ähm, weil es, ja, aber du machst alles zum Gott. Das heißt nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern du machst alles zum Gott. Wir vergöttlichen Menschen heute. Fußball, Sportler, Musik, alles wird zum Gott. Niektórzy mogą twierdzić, że i mówić, że nie ma Boga, ale wiele rzeczy dzieje się dla Boga, jakaś muzyka, czy różne przedsięwzięcia. And give uh, this honor uh, yeah, like a god. And give them the honor like a god. Give the honor like a god. Aha, że każda rzecz w naszym życiu, czy muzyka, czy, czy piłka nożna, sport może zająć miejsce, jakby była Bogiem w naszym życiu. That is religion. To jest religia. You don't cannot say I don't believe in anything. Nie możesz powiedzieć nie wierzę w nic. Then you believe in everything. Bo we wszystko. Also in the Middle Ages, you can say and until today, you always will find people had to suffer from the hands of the followers of Cain. Tak samo i w czasach średniowiecza widzimy, że byli ludzie, którzy musieli cierpieć od potomków Kaina. Very often people say, I don't believe because the church made that and that and that. Wielu ludzi mówi, nie wierzę, bo Kościół zrobił to i to i to. Then I can say, do you know that the really, the real believers were persecuted in the Middle Ages? Do you know that? Wtedy mówię, czy wiesz, że prawdziwie wierzący ludzie byli prześladowani w średniowieczu? Like Abel, Abel, they only wanted to believe in this old book. Tak samo jak Abel, chcieli wierzyć tylko w tę jedną księgę. And they dared to believe that and read it. I oni byli odważni na tyle, żeby w to wierzyć i ją czytać. And it was forbidden from the church at that time. A to było wtedy zabronione przez Kościół. And for that reason they burned them. I zatem z tego powodu ich palono. That is religion. To jest religia. The religion is always uh, deadly for people. Religia jest zawsze śmiertelna dla ludzi. And we remember in the in the South America. I też pomyślmy o. You know how the gospel came to South America? O Ameryce Południowej. Wiecie jak tam dotarła Ewangelia? In the Middle Ages, Christian missionaries came there. W czasach średniowiecza chrześcijańscy misjonarze tam dotarli. And you have to choose, without head or not to be baptized. I oni mówili tym ludziom, czy ty wierzysz w Pana Jezusa i będziesz ochrzczony, czy mamy ci uciąć głowę? What do you choose? Co wybierasz? Baptized? Maybe better, huh? Chrzest? Chyba to będzie lepsze, nie? But never, never, ever realized what is faith. So I only want to show that uh, religion destroys your whole life. These people in the, in the upper pictures, Where tylko pokazać, że religia tak naprawdę niszczy życie. Ci ludzie tutaj na obrazku. Were soon afterwards dead. Chwilę później byli martwi. That is Islam. To jest Islam. And it is destroying. I on jest niszczący. And this God of Islam i Bóg Islamu kills zabija without uh, grace. Bez łaski. Awful. Okropne. Religion kills. Religia zabija. But Christ makes alive. Ale Chrystus ożywia. And that is what we read today. We come to the end. I know it's very late. Już powoli kończymy. Tutaj jeszcze jest tekst. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus rzekł Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łana matki swojej i urodzić się? Okay. One night, pewnej nocy, a man like Nicodemus came to Jesus. Człowiek Nikodem przyszedł do Pana Jezusa. And he had a bit fear in his heart. I miał pewne obawy w swoim sercu. Hope that nobody will see me, that I go to this rabbi Jesus. Miał nadzieję, że nikt go nie zobaczy, jak on idzie do tego Jezusa. And uh, then he went there. I tam poszedł. And he told him, oh rabbi, we know, you are a man from God. Nobody can do things like that. I powiedział mu, Pan, Panie, my wiemy, że Ty jesteś człowiekiem Boga, bo nikt nie może czynić takich rzeczy jak Ty. And then the answer, Lord answers not of that what he knows. I Pan Jezus w ogóle nie podejmuje tego tematu. He don't want to know what we know about Jesus. Ten Nikodem He wants, Nikodemus, y, Nikodem nie chciał wiedzieć tego, co chcemy wiedzieć o Panu Jezusie. Sondern die Frage ist gestellt, warum kommst du bei Nacht zu mir? Ja, Pytanie było, dlaczego przychodzisz do mnie w nocy? God don't wants to hear how long you are a member of the church. Bóg nie chce wiedzieć, jak długo ty jesteś członkiem kościoła. How many good things you have done. Jak wiele dobrych uczynków ty uczyniłeś. Like Cain, how many things you brought to the altar. Tak jak Cain, ile rzeczy ty przyniosłeś do ołtarza. How many good things you have done. Ile dobrych rzeczy uczyniłeś. or like the Jehovah Witness, we have to do this and that and that, and maybe God will be gracious to us. Albo jak świadkowie Jehowy, musimy uczynić to, to i to, a może Bóg się nad nami zmiłuje. Yeah. Only one question is. Jedno pytanie jest. Have you new life? Have you got a new life through me? Ask Lord Jesus. Pan Jezus tylko jedno pytanie zadaje: Czy ty masz nowe życie? It's something when you when you confess that you believe in Jesus. Kiedy wyznasz Panu, że, że wierzysz w Pana Jezusa. Has this faith changed your life really? Czy ta wiara zmieniła Twoje życie? Has this faith brought to a situation that you say, oh, I need a Savior? Czy ta, to doprowadziło Cię do tego, że powiedziałeś, o, potrzebuję Zbawiciela? I need one who can help me. Potrzebuję jednego, który mnie uratuje, który mi pomoże. My life is empty. Moje życie jest puste. I need a new life. Potrzebuje nowego życia. And the Lord says, I Pan mówi, powiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Maybe Nicodemus said to himself, I'm a good Jew. Może Nikodem mówił do siebie, jestem dobrym Żydem. I'm a leader of the Jews. Jestem liderem Żydów. That will be sufficient. To powinno wystarczyć. I will come to heaven. Przyjdę do nieba. I can tell you. I don't know how many thousands of Jehovah Witnesses and Mormons, I asked only one question. Wielu, wielu, być może tysięcy świadków Jehowy czy Mormonów spytałem jedno pytanie. Do you know that you reach heaven? Czy wiesz, czy dojdziesz do nieba? Will you come there? Czy będziesz tam? I know that Jehovah Witnesses don't believe in heaven. Ja wiem, że świadkowie Jehowy nie wierzą w niebo. Do you found what you looked for? Czy znalazłeś to, czego szukałeś? And always the, the same answer. Maybe when I do that and that and that. zawsze jest ta sama odpowiedź. Może jak zrobię to czy to. And you only depend on your own works. I tylko polegają na własnych uczynkach. And God says, only trust in me. Ale Bóg mówi, tylko wierz we mnie. What I did for you. Co ja uczyniłem dla ciebie. That's enough. To wystarczy. Only come to me. Says the Lord. And the Lord says, it's Sidon, except the man be born again. I Pan Jezus mówi, jeśli człowiek się nie narodzi na nowo, he cannot see the kingdom of God. nie może ujrzeć Królestwa Bożego. You need a new life. Potrzebujecie nowego życia. I very often hear people saying, Często słyszę ludzi mówiących, Oh, I would like to, if I could. to start again in life. Gdybym mógł jeszcze raz rozpocząć na nowo w życiu. I made so many things wrong. Tyle rzeczy źle uczyniłem. Things I cannot make new. Rzeczy, których już nie mogę na nowo zrobić. And then I can come to the living God and say, God, forgive me. Ale możecie przyjść do Boga żywego i powiedzieć, Boże, wybacz mi. I have sinned. Ja zgrzeszyłem. I am the one who's wrong. To ja a religious person will never come to that conclusion. Człowiek religijny nigdy nie dojdzie do takiego wniosku. A religious person will never say, I make my own way. Człowiek religijny powie, ja sam znajdę drogę. The own way leads to destruction. Własna droga prowadzi do zniszczenia. The way to the Lord Jesus Christ leads to eternal life. Droga do Pana Jezusa prowadzi do życia wiecznego. And then he starts this wonderful verse in the Bible. Wtedy dalej Pan Jezus mówi ten wspaniały wiersz Biblii. Albowiem, Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. It's one of the nicest verses in the Bible. To jest jeden z najpiękniejszych wierszy w Biblii. For God so loved the world. Albowiem tak Bóg umiłował świat. He is the biggest one who has love in his heart. On jest tym największym, który ma miłość w swoim sercu. And the biggest crowd of you can imagine he will love. I największy tłum, jakim możesz sobie wyobrazić, on będzie go kochał. This world. People from Grabów. Ludzie z Grabowa. And the little villages around. I też małe wioski dookoła. He loves. On was kocha. I know a wonderful word in Arabic. Znam pewne słowo po arabsku. I always tell that to Muslim people. Zawsze je mówię do ludzi, do muzułmanów. Allah mahabba. Your heavenly. Właśnie to słowo. That means Bóg jest miłością, miłuje mnie. znaczy Bóg jest miłością, miłuje In Quran you will never find a word that means God loves you. Koranie nie znajdziesz takiego zdania, że Bóg cię miłuje czy kocha. When I told my wife, my dear one, I love you, I love you, I love you, kocham cię, but I don't show her my love. ale nie okażę jej mojej miłości. That's only empty words. To tylko puste słowa. And God showed his love. I Bóg pokazał swoją miłość. He sent his son. Posłał swojego syna. Jesus became God became man in Jesus. Bóg stał się człowiekiem w Jezusie. And he died instead of me. I on umarł zamiast mnie. He died my death. On umarł moją śmiercią. I had sinned. To ja zgrzeszyłem. I made these wrong things. Ja uczyniłem złe rzeczy. And I always say, if you would see the film of my life, the movie of my life. Zawsze powtarzam, jeśli byś zobaczył film mojego życia. Awful. Okropne rzeczy. And the Lord says, forgiven all. A Bóg mówi, wszystko wybaczam. I died for you. Ja umarłem za Ciebie. That is the best love story ever. To jest największa His son, miłosna. His son is the biggest gift ever gave, given. Jego syn jest największym darem czy prezentem, jaki był kiedykolwiek dany. And you don't belong to an organization. You don't belong to an organization if you believe that. Jeśli w to wierzysz, to nie należy do żadnej organizacji. But if you come to him, ale jeśli przyjdziesz do niego, and say, Lord Jesus, forgive me i powiesz, Panie Jezu, wybacz mi my sins, moje grzechy, what I did. co ja uczyniłem. You told, you will receive sinners. Y, Ty powiedziałeś, ja przyjmuję grzeszników. I am one. Ja jestem takim grzesznikiem. That's right what you said. Ty powiedziałeś prawdę. Sin is an awful thing. Grzech jest straszną rzeczą. I need a new life. Potrzebuję nowego życia. A godly life from you. A godly life, divine life from you. Potrzebuję boskiego życia od Ciebie. And that gives absolutely security. security. I to daje absolutne bezpieczeństwo. He has eternal life who believes in him. Kto w niego wierzy, ma życie wieczne. And if a priest or churchman ever says you cannot know that, jeśli jakiś yy, kaznodzieja czy ktoś z kościoła powie ci, it's written inside. A churchman or If you cannot believe that, you cannot know that. Jeśli ktoś ci powie, nie możesz to wierzyć, I've w to wierzyć. Heard a lot of people saying that. Słyszałem wielu ludzi, którzy tak mówią. And really, I never saw a Mormon or Jehovah Witness or a Muslim man saying I know that. Nigdy nie widziałem świadka Jehowy, czy Mormona, czy muzułmana, który by powiedział, ja to wiem. 1 John 5:13. 1 Jana 5:13. I write unto you that you know that you have eternal life who believe in the Son of God. Piszę wam, którzy wierzycie w imię Jezusa Chrystusa, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. That is not because of what I did. Nie chodzi o to, co ja uczyniłem. Like Cain. Tak jak Kain. But what Jesus did for me. Ale o to, co Pan Jezus uczynił dla mnie. And that is peace at the heart. I to daje pokój do serca. So that is the reason. To jest powód. Why I like to speak about the cross. Dlaczego ja lubię mówić o krzyżu. There was a time in my life that I wear the cross on the neck. person. Był czas, kiedy nosiłem krzyż na szyi. I didn't believe what happened there on the cross. Ale nie wierzyłem w to, co się stało na krzyżu. And that is, a, uh, I can say, a um, slaughter, a place of slaughter. To jest miejsce morderstwa. People were killed there. Ludzie tam byli zabijani. In history. W historii. But it was a, the will of God. Ale taka była wola Boża. That the Lord Jesus Christ died there. Że Pan Jezus Chrystus umarł tam. Instead of you and me. zamiast Ciebie i zamiast mnie. The, the, the, the loan, the Sünde ist der Tod. Zapłatą za grzech jest śmierć. And he took that on the cross. I on wziął to na siebie na krzyżu. And that is a wonderful message of the gospel. I to jest wspaniała wiadomość Ewangelii. And you can have it. I ty także możesz to mieć. And go your way in peace and joy. I idź swoją drogą w pokoju i w radości. Only do that what Nicodemus did. Tylko uczyń to, co uczynił Nikodem. Confess him as eternal God and eternal life. Wyznaj go, wyznaj mu, wyznaj go jako Boga odwiecznego i wyznaj mu swoje grzechy. And say, Lord, I'm wrong. I powiedz, Panie Jezu, jest, ja nie mam racji. You are right. Ty masz rację. But you died for the wrong people. Ty umarłeś za złych ludzi. You died for sinners. Ty umarłeś za you grzeszników. You died for me. Umarłeś za mnie. Thank you, Lord. Dziękuję Ci, Panie. That is a wonderful message of the cross. To jest wspaniała wieść krzyża. You want to say thanks to the Lord if you have uh, opportunity to stand up thank God for His word. Chcielibyśmy postać i pomodlić Our God and our Father. Nasz Boże i Ojcze. We are so happy that we know a God who loves people. Jesteśmy tacy szczęśliwi, że znamy Boga, który kocha ludzi. And it doesn't matter where we come from niezależnie skąd pochodzimy, and what we did. co zrobiliśmy, We know a forgiven God, a forgiving God znamy Boga, który przebacza, who sent his Son który posłał swojego Syna, to die for us. aby umarł za nas. Oh Lord, let that not only be a teaching, a good word for everyone of here, O Panie, pozwól, aby to nie było tylko dobre słowo dla wszystkich tutaj, let it find in, fall in hearts who believe you Daj, aby to mogło wpaść w serca tych, którzy tego słuchają and honor you. i aby Ciebie uwielbili. Amen. Amen. Thank you. you. I remember, lady, have you still a little bit time? Macie jeszcze czasu? Or is there uh, something sports news? etwas Sportliches, Neues am, am Fernsehen. Interesting. Czy, czy może jest coś ciekawego w telewizji? Small story only. Tylko krótka historia. A lady like this picture we've seen there on the pictures here. Na kobieta, In the beginning, widzieliśmy na obrazku na początku. Like this wife, there, she came. Taka ta Intelligent, intelligent young lady. Bardzo inteligentna młoda kobieta. Beginning 20s. Być może 20 lat. And she asked me, hey, you believe in Jesus? Zapytała mnie, czy ty wierzysz w Jezusa? Yes. Tak. And you believe that he is God? I wierzysz, że On jest Bogiem? Yes. When you believe that? Kiedy w to uwierzyłeś? Why can God leave him? My God, my God, why you have forsaken me? Why he can forsaken? On the cross. Dlaczego Bóg opuścił Pana Jezusa na krzyżu? Because he cried on the cross, God, my God, why you can't forsake me? Ponieważ Pan Jezus y, wołał na krzyżu, Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? You see, this question I've heard very often from Jehovah Witness. Wiecie, to pytanie wielokrotnie słyszałem od świadków Jehowy. And then we spoke about two hours together. I teraz, i potem rozmawialiśmy o dwóch godzin. And I wrote with her together Psalm 22. I przeczytałem razem z nią Psalm 23. One 1,000 years before Jesus said that on the cross. 1,000 years. 22. Psalm 22. Tysiąc lat wcześniej to zostało zapisane. You can read it at home. Tysiąc lat przed śmiercią Pana Jezusa. Because this psalm was written 1,000 years before Jesus came on earth. Thousand lat wcześniej został zapisany, zanim Pan Jezus przyszedł na ziemię. And many people will thought about that psalm. What means that? Wielu ludzi myślała nad tym samym. Co to znaczy? He never forsake the just. Bóg nigdy nie opuści sprawiedliwego. But why is one here forsaken from God? Why is that? Dlaczego Pan Jezus był opuszczony przez Boga? And maybe also David will ask himself this question. Być może sam Dawid, który to napisał, się, py się pytał to pytanie. And 1000 years later, i tysiąc lat później, the Lord Jesus Christ exactly said the same words on the cross of Calvary. I tysiąc lat później Pan Jezus powiedział dokładnie te same słowa na krzyżu Golgoty. I, put them together in only one question, in only one sentence. W jednym zdaniu to tylko ubiorę. We spoke really two hours. Dwie godziny rozmawialiśmy. He was forsaken for our sake. On był opuszczony z naszego powodu. He took our sins on the cross. On wziął nasze grzechy na krzyżu. And he suffered as if they were his own. I on cierpiał tak jakby te grzechy były jego własne that is the meaning of what the Bible speaks about in Psalm 22. To jest to, o czym Biblia mówi w Psalmie 22. And the lady said to me after that. Ta kobieta potem powiedziała do mnie. You know? Wiesz? Never a person told me that before. Żadna osoba jeszcze mi czegoś takiego nie powiedziała. I hope that nobody is here. Mam nadzieję, że nie ma tu takiej osoby. Who will go outside. Która by wyszła. Who will say, I did not know that Jesus died tak for me. I But now I know. która by powiedziała, że ja nie wiem, że Pan Jezus That umarł nobody will- za mnie na krzyżu. Sorry, that nobody will be here who says, has nothing to, to do with me. Mam nadzieję, że nie będzie tu nikogo, kto by powiedział, to nie ma ze mną nic wspólnego. Exactly, he died for you. On umarł właśnie za Ciebie. We have the last verse from John 3:16. Mamy ten ostatni wiersz z Jana 3,16. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, żeby sądził świat, sondern dass die Welt durch ihn ale żeby świat był przez Niego zbawiony. There comes a judgment Nadejdzie sąd for everyone who doesn't believe. dla wszystkich, którzy nie wierzą. He put the judgment for me. On wziął ten sąd za mnie. If I don't like that, Jeśli mi się to nie podoba, you go directly in your destruction. to in your- idziesz eternity without God. To idziesz bezpośrednio w swoją wieczność bez Boga, zniszczenie. Eternity without God is hell. Wieczność bez Boga to piekło. And I know that because Jesus suffered the sufferings of hell. I wiem to, bo Pan Jezus cierpiał te cierpienia jak w piekle. He realized on the cross what it means. On zdał sobie, on to, tego doświadczył na krzyżu, co to znaczy. Forsaken of God. Być opuszczonym przez Boga. I am Schwindelskinders. Nie życzę tego nikomu. As I've been leading, I desire for everybody to believe in the Lord Jesus Christ. Ale każdemu życzę, aby wierzył w Pana Jezusa. And you will be saved. I będziesz zbawiony. Now we sing together one verse. Ugiest miłością. Zaśpiewamy. Yes. Ugiest miłością. Probably when you know that, I will tell you this uh, verse. Who, kannst es sagen. Die, die, eine Strophe. Das First Stanza. Bóg jest miłością, 163. Only the first, no, the second also, he sent Jesus because I was lost. E, przeczytam dwie zwrotki z tego. Bóg jest miłością, On mnie odkupił, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Więc mówię jeszcze raz, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Lecz Bóg mi zesłał wiernego Zbawcę, Jezusa zesłał, wyzwolił mnie. Więc mówię jeszcze raz, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Bóg jest miłością, on mnie odkupił. E, Karol powiedział wszystko, co można było powiedzieć. E, jeszcze jedną rzecz, chciałem przypomnieć to zdanie, e, które Pan Jezus powiedział z w rozmowie z Nikodemem, że co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. E, tutaj jesteśmy obecni w naszych ciałach, a więc urodziliśmy się, to się narodziło z ciała. Natomiast czy narodziliśmy się z ducha, należy to, czy jest to po naszej stronie. Nikt nas nie pytał, czy chcemy się urodzić i żyć w tym świecie. Natomiast teraz Bóg każdego z nas się pyta, czy chcesz żyć ze mną w niebie. Żeby tak było, musimy się narodzić z ducha, zacząć duchowe życie z Bogiem, zacząć e, żyć z Bogiem. A to zaczyna się od tego momentu, o którym słyszeliśmy, od uświadomienia sobie, że jesteśmy źli w oczach Boga i potrzebujemy Jego pomocy, potrzebujemy krwi Jezusa Chrystusa. I to zaczyna się właśnie od tego momentu e, skruszenia w swoim sercu. A skruszonym sercem nigdy nie wskaże. Bóg pysznemu się przeciwstawia, ale pokornemu daje łaskę. Niech nie wyjdzie stąd nikt, kto by tej łaski nie otrzymał, ale też kto by dzisiaj jeszcze nie zwrócił się do Boga osobiście, osobiście do Pana Jezusa, który przecież żyje e, z prośbą o przebaczenie Jego grzechów. W moim życiu to się stało. Mam to zapisane w mojej Biblii 15 września 1994 roku.